Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 28, 1974 Inordinahang obispo ang nooy si Bishop Gaudencio Rosales sa edad na 42. Ito ay matapos ang dalawang buwang pagkakatalaga sa kanya bilang auxiliary bishop ng Maynila mismong si Manila Archbishop Rufino Cardinal Santos ang humiling kay Pope Paul VI na italaga si Bishop Rosales sa kanyang nasasakupan. Bilang auxiliary bishop, pinamunuan niya ang Antipolo, San Juan, Mandaluyong at Grace Park. Naitalaga rin si Bishop Rosales bilang rektor ng San Carlos Major Seminary. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.